Və əsas odur ki, imtihanda yaxşı çıxasan. Bu imtihan, bu iftila, bu bəla daim olub və hər kəsin olub. Və bu Allah subhanətə alanın yoludur, sünnətidir, qoyduğu düsturdur, qaydadır. Bununla Allah subhanətə alə bizə göstərir kimdir düz, kimdir yalancı, kimdir səbirli, kimdir səbirsiz və heç kəs bəladan məsum deyil. Hətta Peyğəmbərlər. Allah subhanətə alə buyurur, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون İnsanlar elə fikirləşirlər ki, desələr ki, biz Allaha iman gətirdik, onlara daha fitnə olmayacaq. Xeyr, əlbəttə ya, biz bilirik bunu. Biz bilirik ki, sən imtihana çəkirsən və əsas da bizdən o imtihandan yaxşı çıxmaqdır. Və fikir verəndə də xüsusən heç kəs məsum deyil bəladan, bəlanın dövkar olmaqdan. Hətta Peyğəmbərlər bu müsəlman üçün böyük təsəlli gətirir və səbirli olmağa kömək olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ən dəhşətli bəlaları Peyğəmbərlər görür. Sonra onlara oxşayanlar, sonra onlara oxşayanlar, yəni onların üstündə olanlar. Yəni, onların yoluna gedənlər, onların yoluna gedənlər. Onunla necə dedik, bu imtihanla Allah subhanələ göstərir bizə kimdir yalancı, kimdir düzgün, kimdir pis və kimdir yaxşı. Və həmçinin bu, e, bu bəlaların gəlməyində möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin mömin üçün faydalar var. Və bu bəlaların gəlməyi möminin dərəcələrini artırır. Və həmçinin xətaların, günahların yuyur. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, hətta adi tikan batmağı mömin üçün kəffarə olur. Və təsəvvürlə, əgər tikan adi batmağı küçədə yedməklə kəffarə sənin və ya bəlalara dürkar olanda necə olur? Ən, ən, lakin ən tələb, ol, tələb olunan səndən ən birinci budur ki, mömin tələb olunan ən birinci sifət budur ki, bəla gələndə səbirli olan. Görə Allah Subhanahu taala nə deyir Bəqərə surəsinin 155, 156-cı ayələrdə? Allah Subhanahu taala buyurur: "Və bəşşir sabirin" Yəni Allah təala buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə səbr edənlərə müjdələr. Kimlərdir onlar? Səbr edənlər. Sonra buyurur 56-da, 156-da deyir: "Əlləzîne izâ asâbatuhum musîbe qalu inna lillahi və inna ileyhi raciun." Sonra Allah Subhanahu taala deyir səbirli olanlar kimlərdir? Əgər onlara bir müsibət baş versə, Onlar deyərlər ki, inna lillah və inna ileyhi raciun. Yəni hər şey Allahdandır və hər şey Allah və hamımız, və hamımız da ona qayıdacaq. Və bu göstərir ki, bu kəlimə səni səbirli olan olanlardan sayır. Bu mövqe, bu mövqe səni səbirli olanlardan sayır. Və bu mövqe ilə sən günahların bağışlanır, dərəcən artır Allah subhanətələ yanında və həmçinin sənin üçün sabitlik olur, rahatlıq olur daxildə, həm edici qəlbdə. Və Allah falan qəza qədərinə razı olmaqdır. Həmçinin insanı bəlalar gələndə, müsibətlər baş verəndə, belə imtihanlarda kömək edir insana səbirli olmaq üçün Peyğəmbərlərin həyatını öyrənməklə, Peyğəmbərlərin həyatını oxumaqla. Xüsusən də görəndə ki, Peyğəmbərlər ən şərəfli insanlar Allah subhanətlə açıq olaraq seçir və sevir onları, onları qoruyur və s. Lakin buna baxmayaraq, Peyğəmbərlər də bəla görür. Peyğəmbərlər də imtihanı çəkilir. Və təsəvvürlə, mömin adam, aqil insan, başa düşən adam onları, olan həyatını oxuyanda onun üçün həmçin təsəllidir. Bəs sən bilmirsən ki, məhz onların qeyd olmağı Quran-ı kərimdə bizim üçün ibrət üçündür. Hətta biz ondan ibrət alaq öz, özümüz üçün təsəlli olsun deyə. Ona görə hətta Allah subhanə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə elə ki, çətinliyə düşəndə ondan qabaqçı Peyğəmbərləri yada salırdı. Bu, həmçinin hikmətlərindən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi təsəlli olmaq üçün. Bizim üçün də təsəllidir Peyğəmbərlər. Bax, Peyğəmbərlər o cür şərəfli məxluq onlar da bəla çəkib. Lakin onlar bəlanı özlərini necə aparırdılar. Bax, Nuh aleyhissalama 950 il yaşadı və gecə gündüz dua dəvət edildi. Sirdə və aşkarda və s. Və lakin Allah subhanətlə buyur, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Hud surəsi 40-cı ayə. Yəni ona ancaq ona ancaq az bir kütlə, az bir dəstə iman gətirdi. Onu göstərir ki, Nuh Aleyhisselam necə öz qövmindən əziyyət çəkirdi. Əziyyət çəkirdi fiziki və həmçinin mənəvi əziyyətlər. Və həmçinin, e, xüsusən İbrahimi yada salanda adam görür necə təsəllidir mömin üçün. Və ya Yusuf əleyhissalamı yada salanda və ya, ya Eyyubə yada salanda və ya Yaqubun özün yada salanda və ya Musanı və ya İsanı yada salanda və ya da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yada salanda. Bu Peyğəmbərlərin həyatı hamısı bizim üçün ibrət üçündür ki, insan müsibət baş verəndə, bəla baş verəndə, müsəlman necə özünü aparmalıdır, həmçinin müsəlmansın təsəllidir və bunu, bununla, bu mövqə ilə, ən düz mövqə ilə budur və bu mövqə ilə bəladan, bəla baş verəndə, bir müsibət baş verəndə ancaq bu cür sən gözəl bu imtihandan çıxa bilərsən və bu mövqelərlə, səbirlə, Allah talanın qəza qədərin razı olmanla, asili etməyin, etməməklə, və həmçinin Peyğəmbərlərin həyatını oxumaqla, bilməklə və bu cür ancaq özünə təsəlli tapa bilərsən Və bu kömək eləyir, insan özü bu cür müsibətlərdə insana çəkiləndə özün düzgün aparsın, düzgün aparmaq üçün. Ona görə bu hal-hazırda müsəlmanlar böyük bir səbir ehtiyacları var. Hal-hazırda müsəlmanlar Allah subhanət hələm qəza qədərinə razı olmağa e, böyük ehtiyacları var. Hal-hazırda Peyğəmbərləri yada salmaq, xüsusən Peyğəmbərimizi, xüsusən, xüsusən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qaba peyğəmbərləri yada salmaqda ehtiyac var, olan həyatını oxumaqla, xüsusən də belə məqamlarda ki, asiliyə düşməyək, ki, səbirli olanlardan sayılarıq, ki, Allah subhanət qədər qədərinə razı olanlardan sayılarıq. Allah subhanət bizə şübh aydınlardan etsin. Allah subhanət bizi bu imtihanlarda e, layiqli mömin qul çıxanlardan etsin. Allah subhanət müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətələ o Fələstində və ya Qarabağda və ya başqa yerlərdə nələr baş verir, verib və ya verib. Allah subhanətələ o müsəlmanlara hər yanına kömək olsun. Və həmçinin Allah subhanətələ məscidimizin açılmağını yarab, kömək ol. Həmçinin yarab, o, o şəxslər ki, məscidimizin açılmağa mani olub, yarab öz bəla, onları güclü bir bəla ver. Hansı ki, o bəladan onlar şəfa tapa bilməsinlər. Yəni, həmçinin tezliklə bizim məscidi qapılarımızı açıq inəm. Və bizi sabit etdiyində bizi səbirli olanlardan et. Və bizi əməllərimizi qəbul olan əməllərdən et. Qul həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisə ilə müslümə min innəhu kulli dəm əstəğfiruhu Elhamdülillahi huvəl gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون